السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه الله وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena katika nasaha nyingine miongoni mwa nasiha za Ramadhan na leo tukumbushane moja katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo ni muhimu lakini kabla ya kutaja hadithi hii tuwajua ya kuwa moja katika malengo makubwa ya asiyam ya kufunga na hata mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kuweza kupata attaqwa ni kuweza kupata uchamungu ni mtu kujizoesha nafsi yake kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana mtume wetu sallallahu alayhi wasallama akasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din asema yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi katika maisha yake atampatia ufahamu sawa wa dini yake Hii ni hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi na imepokewa na e, Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu tabarak wa ta'ala an ambaye asema sami'tu nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akiyasema maneno haya Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala asema fihi fadilatul ilm ndani ya hii hadithi kuna umuhimu wa elimu wattafaq tafaqquhi fi din na mtu kutaka kuelewa mambo mbalimbali katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala walhathi alayhi na kuhimizana kuweza kuielewa dini na kuweza kupata ilmu ya kisheria wasababuhu ni kwa nini kwa nini ilmu iwe ni bora hivyo na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawatakia khairi katika hii dunia na akhira Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia ufahamu mzuri wa dini yake ni kwa nini asema imamu النووي رحمه الله ketika شرح آه، شرح مسلم وسببه نسبب يا جنبهيلي انه قائد الى تقوى الله تبارك وتعالى الى تقوى الله تبارك وتعالى وسبب علم ndio itakupelekea wewe kuweza ku kuweza kum, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala utajua ni yapi ambayo unafaa kufanya ni yapi ambayo sifai kufanya ni yapi ambayo utayapatia priorities na kadhalika na kadhalika asema شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كل من أراد الله به خيرا لابد أن يفقهه في الدين yote amyoyote ambaye الله سبحانه وتعالى اتمتكي خيري بس الله سبحانه وتعالى اتمجالي افهام صحيح وديني yake فمن لم يفقهه الله في الدين يله امباي الله سبحانه وتعالى حتى امبا افهام وديني لم يرد الله به خيرا بس يمانيش يقوى الله سبحانه وتعالى حجمتك يا خيره فيفه فيفه سما الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز رحمه الله ومعنى الحديث أن أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خير والعياذ بالله asema yule ambaye hajibidishi kutafuta elimu yule ambaye hajibidishi kutafuta hajibidishi kuuliza ina, ina maana ya kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala hajamjalia mema Allah subhanahu wa ta'ala hajamjalia khairi kwa hivyo ikiwa wewe, wewe naam haujasoma dini ama ukiwa mdogo haukujaliwa kwenda madrasa lakini kwa sasa wajibidisha kusikiza mambo ya khairi wajibidisha kuangalia mambo ya khairi wajibidisha kuweza kutafuta ilm basi jua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia khairi na unafaa kuendelea kujizatiti kufanya hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ukakamavu ya kueneza mambo ya khairi ya kuwafikishia watu mambo ya khairi basi jua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua katika jambo ambalo kwamba amal la khairi mno kwa sababu ulama wanasema hakuna jambo la khairi kama vile kueneza ilmu kwa hivyo ndugu zangu tusichoke kusikiza mambo ya khairi tusichoke kueneza mambo ya khairi tusichoke kunasihiana katika mambo ya khairi na kufahamishana mambo ya khairi kwa hili ni katika jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analipenda na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik ya kuweza kuielewa dini yake na kueneza dini yake na kufikisha qala Allah qala rasulullah na kutochoka kufanya hivyo mpaka dakika yetu ya misho kutoka katika huu ulimwengu kwa hivyo eh, sautia hizi au jambo lolote la kheri ambalo kwamba inatufikia isiwe tu inafika na inapita bali lazima tuchukue muda wetu kuweza kusikiza tuchukue muda wetu kuweza kusoma tuchukue muda wetu kuweza kusikiza uh, eh, kuji, kuji, kujielewesha na kujifahamisha zaidi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kufanya hivyo ni kuonyesha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametutakia khairi na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuzidishie khairi yake fi dunya wa fil akhirah wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh